mnoga braća i sestre postavljaju pitanje porukama. Znači, pošalju poruku i postave pitanje. Braćo, porukom se ne može postaviti pitanje, niti se poruku može dati odgovor. Znači, to zaboravite. Porukama nema pitanja u šarijetu. Znači, u porukom, s porukom se može pitati kako si, šta ima. Ali pitati, kaže Allah i kaže poslanik, i vjeru ljudima servirati porukom, nema toga ništa. Znači, to je, niti se može postaviti pitanje kako treba, niti se može dati adekvatan odgovor. Ponekad ljudi postave, pošalje pitanje, ima bračnih problema, on spomene, znači, belaj, to su belaj, znači, u 150 poruka mu ne može odgovoriti. A neka mu u jednoj ili dvije ili tri poruke. I opet na kraju ništa. Tako da, znači, neka pitanja trebaju da se pojasne lijepo, da se ovaj prihvate riječi, a iz usta u uši, da se čuju. Tek tako se može, znači, shvatiti ozbiljnost problema i njegovo rješavanje, nikako poruko. Tako da uzmite sebi za, znači, ovaj adet i običaj da se pita ako ne može telefonu, može se nekad vidjeti uživo. Uglavnom, porukama vraćao, pitanja su problematična, a odgovor još problematični. Pa se dosta puta ne svati ono što je htjelo se kazati i da ostane se nedorečen, ne može se jednostavno pisati, jel? Tako da vjera se mora uzimati isključivo, znači, na jasan način, a poruka ne može biti nejasniji način. Mi smo došli do pitanja odjevanja i došli smo do pitanja svile. Svile. Džumhur, većina islamskih učenjaka smatra da je oblačenje svile haram muškarcima, a neki učenjaci po ovom pitanju spominju konsensus pravnika. Kažu, svila, ako je odjeća od čiste svile, i nema šerijatske nužde da se oblači, ona biva muškarcima haram. Kod koga? Kod koga? kod većine islamskih učenjaka, a neki spominju konsensus po tome pitanju. I to dokazuju argumentima brojnim, između ostale hadis kod Buhari i kod muslima od Enesa ibn Malika, da je poslanik s.a.v. rekao La telbisu l'harire fe innehu men lebisehu fi dunija lem jelbisu fil ahire. Nemojte oblačiti svilu. Ko bude oblačio na dunjalku, neće na ahiretu koje buče, bude oblačio na dunjalu, ko neće šta? Na ahire, to uzvišeni Allah kaže a, za stanovnike dženneta u libasuhum fiha harir a njihova odjeća je u njemu u džennetu od svile. Pa je ovaj hadis simbolika da takav čovjek ne samo da neće šta obuće odjeću od svile, nego da neće ući u džennet. Što je još veći belaj. Znači, u, u džennetu je takva odjeća, a ti je nećeš oblačiti u džennetu. Što znači? Kao ko bude pio vino ovdje na Dunjaluku, neće ga piti šta? Na Ahiretu. Znači, samo u džennetu nećeš imati vina, sve ćeš drugo imati. A nije to, nego nema dženneta. A tako? A to je prijetnja za onoga ko konzumira alkohol. I od Huzeyfe radijallahu ta'ala, ovaj hadis bileže Buhari muslim, i drugi hadis koga bileže Buhari muslim također od Huzeyfe radijallahu ta'ala, kaže, rekao je poslanik sa osrme, la tel bi subharire, vola dibađ, vola tešebu fi anjeti zahebi ol filda, vola te kulu fi sihafiha. Nemojte, kaže, oblačiti ni svilu, ni brokot. Brokot je isto vrsta svile, skupocijene svile. I nemojte piti iz posuda srebrnih i zlatnih. I nemojte jesti iz takvih posuda. Fa inna halahum fi dunja, volena fil ahire. Ona njima, to pripada njima na dunjalu, ko pa nama na ahiretu. Znači, oni koji nemaju udjela na ahiretu u Allahovoj milosti, jel? Oni su, to je njihova, znači to je njihovo posuđe. Vjernik treba biti, znači, daleko od toga. Jer to se ne može, znači, ničim protumačiti nego čime. Ohološću. Znači, jedeš i zlatne, maš zlatnu kašu. Što mora biti zlatna? Kakva je korist u tome? Znači, to nije ukaz, nije ništa. Zašto? Znači, to je čista oholost. To je oholost. I prenosi se od Omara ibn Khattaba radijallahu ta'ala da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inne ma yalbasu al-harira fi dunya man la khalaqa lahu fi al-akhirah." Kaže e, na dunjalu ku silu oblače oni koji nemaju udjela na ahiretu. Misli se nemaju udjela u Allahovoj milosti. I vidiš imam Tirmizi, imam uh, Ibn Mađe, drugi, također imam Dijan Maknis u svom delu Muhtara, da je poslanik sa Losrame jednog dana uzeo sviru u jednu ruku, a zlato u drugu ruku. Pa kaže, ovo je zabranjeno muškarcima moga ummeta, dozvoljeno ženama. Zabranjeno je muškarcima moga ummeta, a dozvoljeno je šta? Ženama. Pa ko je muškarac, treba šta da skine zlato sa sebe. U protivnom, Šta? Protivno mi griješ. Dobro. No, međutim, prenosi se od nekih učenjaka da su kazali može. Mogu muškarci nositi svilu. I to dokazuju argumentima kao što je hadis koga bileže Buhara i Muslim. Pogledaj, znači oni imaju argumente, tako da može. Imaju argumente da se može nositi pak svila, da nije zabranjeno. Imamo hadis od Ukbeta ibn Amira radijallahu ta'ala, on kaže poklonjena je poslanik sa oseleme ferruđ ferruđu harir ferruđ je odjeća ono što se u knjigama može naći dopis jeste da je to bila odjeća koja se znači kao ogrtač koji je imao otvor pozada nešto u tom smislu pa je klanjao u toj odjeći nakon toga znači onako silovito to strgao sa sebe i skinuo tu jeli, odjeću kao da je prezirao je i kaže ovo ne trebaju da oblače bogobojazni. Kažu, vidimo, poslanik je sa osam šta. Klanjao u tome i nakon toga skinuo, kao da je prezirao, rekao, ovo ne trebaju da oblače bogobojazni. Dobro, ovaj hadis, je on dokaz da je dozvoljeno da je zabranjeno? Ma? A prije dokaz, onima koji kažu da je zabranjeno, prije dokaz izrazi toj većini uleme koji kažu da je to zabranjeno, s jedne strane. S druge strane, zar nije poslanik sa osam mogao, znači za, za, za to, e, u tom momentu da mu dođe šta? naredba, odnosno zabrana oblačenja čega? Jeli? Svile. Pa da se, pa kaže, ovo više ne priliči, je li moguće da je poslanik sam znao da je to zabranjeno i da to ne trebaju bogobojazni da oblače i on najveći mu teklija koji je hodio zemaljskom kuglom, on to obuče i još klanja u tome pre svojim gospodarom. To je nemoguće. To je nemoguće da kažeš to običnom muslimanu koji klanja pet vakata namaza i boji se Allaha. Kako ćemo to kazati u pogledu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam? Pa postoji mogućnost da mu je tada došla zabrana i da je to uradio. Isto tako hadis kod Buhari i kod muslima od El Misvora ibn Mahreme, kada je poslanik, znao sam kada su došli u grtač, pa je došao El Misvor sa svojim babom Mahremom, pa je došao kod poslanika, znao sam Pa je iznio Allahu poslanik, kada je čuo njegov glas, on je došao da, da, da, da dobije svoj udio. Pa kada je čuo njegov glas, uzeo je to i izišao napolje. I kaže, unzur Habetna leke hade. Kaže, uzor, kaže, vidi, kaže, ovo smo tebi, ovo smo za tebe mahsuz sakrili. Ovo je za tebe bilo ostavljeno. Da, pa je uzeo mahreme, pa je prvrta ugledao, pa mu bilo drago. Pa kaže, poslanik sa osam, radi je mahreme, radi je mahreme. Mahreme je zadovoljeno i što je dobio. Kaže se, to bio vrtač od svile. Kod Buhari, kod muslima, pravda, u redu. Je li ovaj a, ovaj, ovaj hadis, je li mogao biti prije zabrane? Mogao biti prije zabrane. Ne bi je poslanik sa osaneme dao, pa znate da je čovjeka sve ovo, kaže mu, što, zlatni prsten imaš, kaže, za neko od vas namjerno, kaže, žeravicu džahenevsku stavlja na prst, pa je čovjek skinuo i bacio, bacio to. Ne bi to poslanik sam sam prešutao i dao to da mu ne objasni hokmi propis, ili bi rekao, to jeste, ali to može doći kući samo ga šta? Isjeći i da svoja, tvoja žena sebi napravi do toga odići skroji novu odjeću, ali ti da nosiš nikako. Ne bi to poslanik sa osanem prešutao. Jer se nije bojao u, u ime Allaha i u njemu, jer obješnjavić njegove propise prijekora prijekornika. Pa imamo hadise koji jasno zabranjuju, a imamo neke hadise iz koji se može zatužiti da je dozvoljeno. Pa je bez sumnje mese džumhura u leme ovdje jači, odnosno neki čak spomnju o tom pitanju i konsensusu. U jednoj se predaj namodi da je ova predaja od misora Ibru Mahrebe da je imala na sebi dugmat koja su bila ušivena kod Buhari u Sahihu. Da je imala dugmat koja je bila ušivena zlatom. Znači to je dugmat bila, znači zlatne niti su bile. Kao danas od Keabe, ona, one ajeti, sve što su usivene, ono je sve zlato. Kada odete tamo u tvornicu gdje se proizvodi najplašt od Keabe, ono sve one niti, ono je sve od zlata imate zlata ovako i prošivene. E, tako isto znači i bila i ova odjeća. Dobro. Je li dozvoljeno čovjeku da ima odjeću, a ima pri njoj nešto svile? Jeste. Čovjek ima odjeću i pri toj odjeći ima nešto svile dozvoljeno. Dobro, to nešto. Kolika je količina toga? Omer radi Allah talanu kako bliži Buhari u svome sahihu napisao je zabranio je ljudima da, da je poslan, napisao im da je poslanik sam zabranio da ljudi koriste svilu osim koliko za dva prsta znači ovako uzmeš odreći koliko je za dva prsta kada bi bio znači ovdje jedan onako pojas oko čovjeka na odreći sa dva prsta to je dozvoljeno to je kod Buharije dva prsta pa je Ravija spojio ovako kaže prsti srednjak pokazujući A kod muslima u predaju kaže se dva prsta ili tri prsta ili četiri prsta. Znači maksimalno je četiri prsta. Pa džumhur uleme, većina uleme kažu da ako ima preko četiri prsta svile u odjeći, da se ne smije šta? Nositi. Znači do četiri prsta. Imaš ovako na ruci, na primjer, ok, četiri prsta kad staviš, ako četiri prsta zauhvata, to, znači to je to. Ne smije više od toga biti. Ako bi na jednom mjestu bilo nešto, na primjer, izvezeno od svile, imaš nešto izvezeno šta od svile. Primaš majicu i na majici izvezen tvoj grad od svile. Evo da je mostan izvezen sa mostom onako lijepo svile. Ili da je ovaj oko odjeće ne smeta. Ti znači kažu da ne prelazi ta četiri prste. A ako je pomješana sa odjećom, niti imaju, onda mora većinski dio biti obično platno na primjer da bude 70% obično platno, 30% šta? Svila. Kažu to nije čista svila i to nesmetanost. To nije čista svila i to nesmetanost. Ono što šire dozvolimo ne možemo braniti. Znači ono što šire dozvolimo ne možemo braniti, ali nema sumnje, znači ako, ako se nalazi puno svile u odjeći, onda je to preče ostaviti. Onda je to preče ostaviti. A ako je više od pola, onda šta? Vi imate auto, bijelo, I po njemu ima duga i crni i žu, svega nešto i šarano, u redu. Kakve boje kažemo da je auto? Molim? Neko, ko kaže da je šarano? Niko reći da kaže šarano, prodajem šarano auto. To niko neće kupiti. To kad bi stavio male oglase, nikada ga prodamo ne. Tako. Znači, imam bijelo auto. Znači, to što imaš određenih boja, ne, ne utječe šta jezički, to se kaže onoga što ima većinski, po tome se šta? sudi, je li tako? Po tome se sudi. Isto tako, znači, po pitanju ovoga, imamo odjeću, ne možeš kazati da je svilena ako ima 30% svile, ali ako ima 70 ili 80%, onda se kaže šta da je? Da je svilena. Jeste. Dozvoljeno je svilu nositi ovaj, kada je čovjek u nuždi. A, kada je čovjek u nuždi. I braće, ovo pitanje nužde je belaj danas kad se ostavi nužda ljudima da oni prosuđuju šta je nužda kažeš čovjek u, u nuždi pa kaj ja šta sam ja kaj nego u nuždi ja šta sam nego u nuždi i ispada da niko nema znači svi smo u nekakvoj nuždi to je nužda emo, emocije tvoje, tvoja duša kako ti nalaže, to je nužda. No, međutim, šerijatski kriteriji nužda je nešto drugo. Pa je nužda, na primjer, da čovjek ima svram, kako je dozvolio poslanik sa svojim Zubeiru i Abdurrahmanu da koriste, da nose silan odjeć zato što su imali svram. Znači slab je, ne može znači ništa doći na njega. Ili da čovjek ima čir, na primjer ovdje, na ramenima, ma čireve. Ne znam da li neko od vas čir kada čovjek ima, nešto kada padne na to, ne može odjeći, ne može ništa, on mora dići sve, to mora biti slobodno. Ne smije ništa pasti na to, on je najlakša odjeća. No, međutim, svila bude pa neosjetljiva skoro kada padne na to, je u redu? Znači, ne, ne, ne, ne boli. To su znači iznimni slučajevi gdje je širija dozvolio dok čovjeku šta ne prođe, razlog ili ille, znači ta bolest, u protivnom je zabranjeno. To je znači dozvoljeno. Kod džumhura u leme maliki isključenac kažu nema ništa. Nikako, nikada. Ne može se nikako nositi svila, vraćaju se na osnovu čega? Zabranjeno. Međutim, hadis postoji kod Buharije, da je poslanik sa osaneme, je li dozvolio, i kod muslima također, da je dozvolio Zuberu i Abdurrahmanu da to rade. U redu. Šta kažu malikijski učenjaci? Zašto oni zabranjuju? Kako mogu zabraniti, a jasan hadis ima da je dozvoljeno? Kažu, taj hadis odnosi samo na te ashabi. Njima dvojici posebna šta? Olakšica u šarijetu. I ovo mišljenje nije jako. Zato sve što je poslanik sa osvijem dozvolio onda ashabima, kada je rekao nekomu da ashaba uradi tako, drugom uradi tako, Bože mu kazati, ono što se samo za ashabe. I tako smo ostali bez čega? Bez ičega. Bez olakšica ne bez ničega, bez olakšice sa Osnova je da sve, jer znate kako je poslanik sa kada je rekao, onome ashabu što je zaklao, kaže, mogu li zaklati džidom od, od, od eh, <clears throat> koza? Kaže, možeš ti i niko više nakon tebe. Vredilo samo za njega ili za druge? Samo za njega. Znači, jasno, poslanik je sa osvijem govorio, znači, jasno nam kazao, kada vredi određena stvar za jednog čovjeka, A kada vrijedi šta? Za, znači za cijeli umet. Pa kada nije ništa spominjao, znači onda takva stvar vredi za cijeli umet. Pa mišljenje ovdje Hanefiz, ovih uh, malikijskih učenjaka, nije jako. Džumhur Uleme ima jači stava, to je da je dozvoljen čovjek ako ima razlog. Pa razlog, znači imate ljudi imaju bolesti, određene, iritira ga, znači koža, šta god da, da, da, da stavi od odjeće, sve ga iritira, ovaj, samo svrabu izaziva, da takav nosi svil, pa kad bi to potrebi duži vremenski period, ne smeta. Ako ima razlog, šta? Ne smeta, olakšica vredi za njega dok, dok je živ, dok postoji šta ta, taj razlog zbog koga je obukao to. Zato je vraćao bitno čovjek kada vidi nešto kod nekoga što je prije nego što, pa, što ga prekori dužan je da ga pita vidio si čovjeka, klanja, da sjedi kako se sjedi po sunnetu. Nemoj god malo hoviti živ bio, hoj, ovaj, deset godina klanjaš, nisi još naučio kako trebaš sjediti tu namazu. Nego upitaj zašto, brate, ovaj vidio sam da činiš tako i tako, pa možeš li mi reći ovaj razlog? Pa će ti još možeš kazati, boli me noga, ne mogu stati, imam, imam, ne znam, razlog zbog koga tako sjedim. Znači, pitati čovjeka zbog čega, a ne znam da kraj možda čovjek nije čuo zašto za, za propisu. Imate ljudi koji, koji klanja desetinama godina osnovne propise od islama ne zna. Jer znači ne, ne nastoji da sazna, niti čita, niti sluša i tako dalje, onda ga sigurno prođu ga mnogi propisi koje čovjek ne zna. Učene ljude prođe, jedan je, jedan je doktor šarijata, negdje iz Egipta, rekao našem profesoru, doktoru Omeru Leškaru, Vi ste svi čuli za profesora Omeru Leškara, on je, je li ovaj, predavao i dugo dole na, na fakultetu u Jordanu i sada je čovjek već pripri, ono, stariji čovjek. Vidio sam ga u haremu prije jedno dvije godine. Pravo dedo, onaj stari, ovaj, teško se i kreće, teško i govori, tako dalje. Kaže mu, pa je došao jedan drugi naš profesor, Basim Al-đavabine, pa ga uzeo za ruku, doktor Omradaška, kaže, hajde nam pričaj o akidi. Pričaj nam nešto o akidi. A Omradaška je njegov E, njegova znači specijalizacija fik. No međutim puno je pisao djela šta u akidi. Pogledajte koliko je samo djela prevedeno kod nas u akidi. A najviše znači njegovi djela je vezano za akidu, tako je na jedan lijep jednostavan način znači pojasnio islamsko vjerovanje. Pa je počeo priš, pa između ostalog spomenuo da je Allah iza darša. Kaže ovaj doktor drugi što je sjedio taj negdje odnekle zalutao, kaže ja kaže nikad nisam čuo za to mislenje da je Allah iza darša. On nikad nije čuo u životu da ima mišljenje da Allah iznad arša. Pa što onda mislite kad obični čovjek nešto ne zna i kada ga prođe i tako dalje? Ne, od mišljenja. Dalje, zabranjeno je kod džumhura u Leme imati posteljinu od svile. Imati posteljinu šta? Od svile. Zbog hadisa Huzeife koga bileži Buhari u svome sahihu u kome kaže Zabranio nam je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da pijemo iz srebrnih i zlatnih posuda i da jedemo iz njih i zabranio nam je da oblačimo svilu i brokot. Kazali smo dibač, dibač to je isto ovaj jedan kvalitetna vrsta svile. Wa anjli se alayh i da sjedimo na tome. Znači da se sjedi. Pa kako se sjedi? Tako se jeli i spava, isti je znači propis. Znači čovjek ne smije spavati ovaj. Na takvoj postanji. Žena smije. Znači, prepoliš krevet. Pola od svile, pola od običnog plate, ali tako. Ona smije. Žena smije oblačiti svilu i smije spavati, da smije, smije se pokrivati svilom, a ti ne smiješ. Tako je Allah propisao te barake od Preko svoga poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa čovjek znači, ako ima nešto od svile, kod kuće kada bi imao od svile da sjedne na to, ne smije sjedati na svile. Zna da je sila, ne smije sjedati, neka to makne, žena neka sjedi. To. I to odgovara prirodi žene. Uzvišenje Allah kaže Evo men ju nešeu fil hilijeti Ohu je fil hisami gajru mubin Zar onaj koji je odrastao u ukrasima A kada se raspravlja Slabije, ne zna se raspravljati žena odrasla u krasima, voli, jel tako? Što su priče žene? Kako haljnu imaš, koliko zlata imaš, kako se sredla, kako se dotirala? Priče žene, u tome je kontekst kruži, jel tako? A ne zna kada se raspravlja, ne zna se raspravljati. I svaku stvar žena koja kaže malo razmišlja o njenom argumentu, možeš isti argument samo uzmi ga, samo ga malo prerad i vratiš ga nazad kao protuargument. Osim ako čovjek bude iskušan, jel, <laughs> ženom koja se zna raspravati. U svakom slučaju, žena je o meni u nešavu filhilije, onaj ko odrasta u ukrasima. Ko odrasta u... u pa je priroda žene da odrasta šta? U ukrasima. Da odrasta, znači... A to je, jeli, svila joj savršeno odgovor o tom pogledu. Pa Džumhur Leme kaže da žena, znači da muškarac šta ne smije korist svilu ome kontekstu. Osim Ebu Hanife kaže ne, može. Kod Ebu Hanife se znači može koristiti. No, međutim, a, Allah te alalem da mišljenje džumhura jače zato što imamo hadis vraću. Cijeneći Ebu Hanifu i njegov stavi mišljenje, kao ovdje imama Malika prije toga, je tako? Ha. Šta kaže imam Malik? Da? Nema čega. Olakšite u pogledu? Svile. Nikakve. I bolesti ništa cijelimo imama Malika, no međutim hadis nam ukazuje na su, suprotno tome, jel? Tako da, ovaj, ovdje je preče slijed, znači, mišljenja učenjaka koji dozvoljavaju u prvom slučaju, a u drugom koji šta? Zabranjuju, jel tako? Jer je Hanife dozvolio, znači da žena i muškarac to koriste. No, međutim, ispravno je da se to ne smije koristiti. Što ne znači, na primjer, da čovjek, ako žena pored njega spava u odjeći koja osvilo, da ne smije spavati. Jer ako žena sjedi pored njega, da ne smije sjest pored njega šta, ako je odjeći, koja je od... I da on ne smije dotaknuti ako ima šta odjeći od... Ne to. To je jedno, to je jedan propis. A drugo je, znači, da čovjek to koristi i sebi, ili kao posteljinu, bilo da sjeda, da se pokriva time, da spava na tome i tako dalje. Dalje, od stvari koje su e, od odjeće koja je zabranjena jeste libasu šuhra, odjeća isticanja. Odjeća isticanja. Bilježi imam Ebu Dawud, imam Ahmed, Ibn Maže, od Ibn Omara da je poslanik sa osam rekao Men lebi se seube šuhratin fi dunija, elbe se Allahu seube mezelletin jeum el qiyame. Ko bude oblačio odeću isticanja na dunjalku, Allah će ga umotati u odeću poniženja na sudnjem danu, Potom će biti bačen u vatru, kako se navodi u jednom rivajetu. Potom će biti potpaljena njima vatra. Islamski učinjaci su složni da je odjeća isticanja zabranjena. A mnogi, znači složni su da je mekru, prostite, da je mekru. A mnogi od njih kažu da je šta? Haram. Da li je ispravno kazati ovako, složna je ulema da je nešto mekruh, a neki sučenja skazali da je haram. Može li se tako kazati da je to neispravno? Što može? Zato što je mekru ispod harama. Zato što je mekru ispod, svako ko je rekao da je nešto haram, on je rekao da je to isto vrijeme šta? Mekru. Svako ko je rekao da je nešto vađib, on prije toga kaže da je to šta? Sunnet, je li tako? Ja pa sunnet ide pa, pa vađi, vidimo mekru pa haram. Znači, to ima stepenovanje svoje. Pa svako ko kaže da je haram, on je prije toga kazao da je šta? Mekru da je mekru, je tako? On je prije toga kazao da je mekru. Stoga odjeća čovjeka treba da bude odjeća društva u kome živi. Znači da se odjeva onako kako se odjeva društvo u njegovom mjestu gdje živi. Pa neće oblačiti odjeću koja je suviše skupocijena, da se razlikuje od ljudi, niti će oblačiti odjeću koja je šta? Suviše, znači, a, pohabana a, i skromna, pa da opet na takav način privlači šta? Pažu ljudi na sebe. Ova stvar biva razlogom da ljudi ogovaraju čovjeka. Znači, da ljudi govore o njemu pogrdno. A sve što vodi ka tome dužnost je da se šta? Prekine, da se zaustavi. Tvoje ponašanje možda je ponekad šerijatski ispravno, no međutim to će povesti da će ljudima pravo, odnosno ne pravo, nego povod da, da te ogovaraju, da o tebi pogrdno govore, dužnost je da to šta? Zatvoriš, je tako? Poslanik sa osam kada je rekao da Ajši kaže da tvoj narod nije u vjeri, ja bi srušio kjabu i izgradio na temenima Ibrahima, ali i selam i napravio je dvoje vrata ispustio vrata pri zemlji ne bi nakon bila vrata visoko gore da mogu samo ući ovi što ulaze sa posebnom dozvolom tako i ne bih na, na temeljima Ibrahima a.s. još bi znači bila uvučena vamo keaba prema onome polukružnom zidu jer su temelji Ibrahima a.s. još ovamo izvučeni nekoliko podlaktica I do dan danas ta Kaaba se nije promijenila, ni na temeljima Ibrahima a.s. No, međutim, da je to poslanik sa svemu radio, šta bi ljudi kazali? Evo vam Muhammeda i njegove vjere nove, podajte šta radi s krnavi Kaabu. Pa bi dao povoda šta ljudima da pričaju o poslaniku sa svemu i o njegovoj, poslan... o njegovoj misiji, je tako? Pa je to zaustavio. Zato kada je čuo Džafar al-Mansur ovaj hadis, da bi izgradio Kaabu na temeljima Ibrahima a.s. rekao je, kaže, to će ja uraditi ja ću se dotići Kabu srušiti je i napraviti je kako je bila u vrijeme Ibrahima a.s. na temeljima. Jer prenosi se u, u, kod El Fakihija i drugi, u, u, kad se po Siri govori, da su ljudi gledali, da su vidjeli temelje kamenje, kažu kao grbe deva, ti temelji Ibrahimovi, ali sam gdje su bili. Znači, da, da temelj još uvijek postoji. U svakom slučaju, poslanik sam to nije uradio. Kada je rekao Džafar Mansur, kaže, ja ću to uraditi, kaže, ima Malik, nećeš kaže bojim se da Kjaba ne postane igračka u rukama vladara. Jedan dođe ruši ovako, drugi ovako, ovaj pregrađiva ovako, ovaj vraća. Ovaj će kazati, ne, u vreme poslanika Omara je bilo tako, vraćaj nazad ruši. Dođe drugi, ne, opet imamo hadis od poslanika, vraćaj. I šta bi onda bili, znači i Belaj i Nered bi nastupio, molio da Kjaba ostane kako jeste, ljudi tavafe iza zida, tavafe opet okolo Kjabe i nikakvi šta. Problema nema. U protivnom bilo Belaj. Pa je bitno čovjeku da zatvori puta i vrata. Jel u redu? A dakle, kada je poslanik sa osam rekao za Abdullaha ibn Beja ibn Selula, kaže Omar, Allaho poslanič, kaže, mogu li ja to riješiti? Na svoj način. Da ga skratim. Kaže, ne može Omer. Hatta la je tehaddeth en nasu ene Muhammeden jaktulu ashabe. Kaže, da ljudi ne bi pričali kako Muhammed ubija ashabe svoje. Koliko bi on ljudi ubio? Jednog. A šta bi ljudi govorili? Ubija ashabe u množini. On ubio jednog, a oni govore šta? Ubija ljude. Ma nije ljude, nego jednog čovjeka. Koji bela i nered čini po zemlji. I koju je majku potvorio našu. I ko... Njega, ne kaže, ljud će priče da ubija šta? Ashabe. Jel? Pa je poslanik sam sam htio da tu šta zatvori? Put. Da zatvori put zlata. Zabrana ova nošenja odjeće koja je istica, odjeće, odjeće isticanje ulema koja to dokazuje, dokazuje to sa nekoliko argumenta. Prvo kažu, uzdišenje Allah kaže, وَلَا تَمْشِ فِي لَرْضِ مَرَحَ Nemoj po zemlji nadmeno hodati. إِنَّكَ لَنْ تَحْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهَ Ti kaže, ne možeš, nemoj, nemoj, nadmeno nemoj hodati po zemlji, ti ne možeš probiti zemlju. Koliko god bio ohol, ne možeš proći tamo kroz zemlju i tamo na drugu stranu izaći. Je tako? I ne možeš dostići planina vis, planine visinom. Koliko god dizao se i oholio se, nisi visoko planina. Sve je to kod Allaha prezreno, ovaj ružno i prezreno. Ulu zavike kane se ihu. To je sve ružno i tvome Allahu mrsko, prezreno. A kažu, odjeća isticanja je vid oholosti. Ti se sam razlikuješ šta u svome. Svi ljudi na, na jednu stranu, ti sam šta na, na drugu stranu. Znači, želiš da, da se razlikuješ od ljudi. Hadis Ibn Omara, koga smo spomenuli, koga bilježi imam Ibn Mađe i bilježi ga imame Budavud i drugi, da je poslanik sa osaleme rekao ko bude oblačio odjeću isticanja, Allah će ga umotati u odjeću poniženja. Potom će biti njime potpaljena vatra. Hadis kaže imam el Munziri i el Iraqi i el Sehawi i el Buhuti i el Ažloni, šeh Albani i Ibn Muflih da je hadis dobar. Ovaj hadis ima dobar lanac prenositi. I hadis ukazuje da je, da je to zabranjeno. Znači da je zabranjeno nositi ovu odjeću. Jer čovjek koji nosi odjeću isticanja na dunjavku, on je oblačio tu odjeću da bi se pokazao, da bi se istakao. Pa će na sudnjem danu biti nagrađen suprotno šta svome nijetu na, na dunjavku. Pa će biti umutan u kakvu odjeću? Poniženjem kao što se kaže za oholnike u hadisu, kao što došli kod Tirmizije, da će oholnici biti na sudnjem danu poput čega? Poput? Poput, jeste, poput zara, to je poput atoma. Po, sitni, znači ne mogu biti sitni. Gazit će ih ljudi i a, jak šahumu zunu min kulli mekjani, sa sviju strana obavijat će ih ova poniženje. Zato što su ovdje bili šta? Oholi i dizali se iznad ljudi, na sudnjem danu bivaju nagrađeni šta? Suprotnom nagradom nagrada biva znači suprotna htjeli su da budu oholi pa ih je uzvišeni Allah ponizio na dunjaluku a na ahiretu svakako imamo hadis od Ebu Zara radi Allahu ta'ala anhu u kome se kaže men lebi se seube šuhratim arad Allahu anhu hatta jadahu meta wadahu kaže ko, ko obuče odjeću isticanja Allah će se okrenuti od njega, neće ga pogledati pogledom milosti i rahmeta, sve dok ne skine tu odjeću ili sa sebe. Znači, učinit će ga malim u očima ljudi i u srcima ljudi, sve dok ne skine takvu odjeću sa sebe. Ovaj hadis, e, on je daif. Daif, no međutim, s prethodnim hadisom može dobiti snagu nekakvu. S prethodnim hadisom može dobiti pa da bude hasen gajrihi, znači, da se njime dokazuju. I došao je čovjek od Ibnu Omara u jednoj odjeći pa mu kaže šta će oblačiti od odjeće? Kaže, oblači od odjeće ono zbog čega te neće omalovažiti maloumnici i zbog te, čega te neće ureći dobri ljudi. Ha. Nešto obuče što je suviše, suviše šta? Skromno, pa se malo umnici ismijavaju s tobom. Kako a obučeš nešto što je skupocijeno, pa šta, neko te urekne. Urekne. Jer kod nas je ovaj urok se dešava, vraćaju, to, je, to su belaji kod nas. Jer je u pitanju urok, to su belaji. Znači, ljudi vide dijete lijepo, napredno, lijepo uči, čovjeka vide da ima nekakvu vrlinu. A, jo, da vidiš. Znači, subhanallah, alhamdulillah, barak Allahu fikem, To ni, ni podrazno nema, nigdje. Nego samo se ljudi čude. Jednom, znači, riječu možeš, reći, znate da poslanik sam kaže u vjerozostavima da su najviše ljudi u mome umetu nakon kadera umire od uroka. Hadis sahe. Kod da? Najviše ljudi u mome umire od uroka. Pa znači, i pored toga ljudi ne vode šta? Brige o tome. Pa ćete ovaj vidjeti u lijepoj odjeći, pa I braći slučaj ima uroka da, da čovjek pogleda osobu i da se iz tog momenta strovali na zemlju. Iz tog momenta mrtva. Od uroka. Poslanik sam kaže, el ainu haq, urok je istina. U svakom slučaju, znači čovjek treba oblačiti odjeću koja mu priliči. Zamislo, bučeš odjeću u dijelu na sebi 800 maraka. A u džepu, već 8 mjeseci nemaš više od 8 maraka. Evo redu. A imaš odjeću šta od... Znači, to, to, nije, to, nije, to nije tvoj nivo. Ili čovjek radi najobičniji posao i tamo ima nekakve telefone. Ili one što sami rade sve. Znači, čovjek treba da poštuje sebe. Naravno, čovjek koji ima Niko se ne, ne, ne čudi jednom biznismenu koji ima svoje zgrade, svoje poslovne objekte, svoje nekretnine. Svaki dan njegov prihod je veći nego, nego u tvojih 20 godina što zaradiš. Naravno kada voza najljepše auto i tako da ništa, to je kod njega, jeli? To odgovara njegovom nivou, a međutim tvome nivou to ne odgovara, pa, jer ljudi se neće njemu čuditi, jel tako? Ljudi se neće njemu čuditi. Ili se nalazi na poziciji gdje mu je otvoreno sve, jel tako? Dostupni mu računi, pa koliko god da uzme, nikoga ne koriti. a takvih je puno. Odjeća isticanja, braćo, razlikuje se od društva do društva i od vremena do vremena. Određena odjeća isticanja je u Saudijskoj Arabiji odjeća isticanja kod nas nije. Pa je u Pakistanu odjeća isticanja, a u Albaniji nije. Znači, od vremena do vremena, od društva do društva, to se znači razlikuje. Nije znači to svugdje isto. Isto. Pa čovjek kada obuče nešto što se razlikuje od odjeće koju oblače ljudi u njegovom mjestu, biva odjeća isticanja. Bilo čime, braći, čovjek kada uzeo bundu, lijepu, onako, bunda koju drugi ljudi nose, zimska, i okrene na opačke. I kogod pogleda, smije se. To je odjeće isticanja. Ti privlačiš time šta pažnju na, na sebe. Bilo čime da čovjek privlači pažnju na, na sebe. Znači, to nije dozvoljno. Jer otvaraš vrata da se ljudi šta? Ismijavaju. Da se ljudi ismijavaju. Isto tako ako to obuče bez razloga. Međutim, čovjek nema nego tu odjeću. Primjer radi. Nema nego tu odjeću. Pa kada bi obukao, iako odjeće iscanje, neće smetiti. Zato što je bolje, zato što mu je dužan da pokrije šta? Stidno mjesto. Ako postoji razlog. No, međutim, razlozi su rijetki. Pa se razlikuju, znači, odjeća iscanja od mjesta do mjesta i vremena do vremena. Odjeća iscanja, braće, u, u Saudijskoj Arabiji može biti odjeća iscanja, odjeća koja se nosi, recimo, u Afganistanu. One Afganke što se nosi, što su otvorene sa strana, one su u Saudijskoj Arabiji odjeće isticanja ja sam čuo neka šeha da izgovorili, to je odjeća istanja u Jordanu. Znači, to nije odjeća muslimana u tom podnebju. Isto tako Afganka u Bosni je odjeća isticanja. Odjeća isticanja u Bosni i Hercegovini Đelabi. Ali sve što se nosi, odjeća isticanja. Odjeća isticanja je sve znači što pakistanska, ona nekakva novošnja, ovaj, žene što nose znači način odjevanja, znači može biti odjeća i može biti i za muškarce i za žene. Pa žena uzme znači izrišto odjeću koja se nosi u drugoj zemlji. To je znači sve odjeća isticanja. Jer se time čovjek razlikuje od ljudi u svome podnebu. Kaže Ibrahim Nahaj, nakon što vidio čovjeka kako oblači određenu odjeću, kaže mu, pa to su ljudi nekada oblačili. Kaže, ti što su oblačili, nema ih više. Nema ih više. Svi su, kaže, pomrli, a ljudi će u tebe pokazivati prsti. Pa znači, ta je odjeća bila poznata šta u tom mjestu ljudi je od... No, međutim, ta je odjeća šta? Ta je praksa napuštena. Više niko to ne nosi, niti nemaš pravo, znači, da to nosiš. Ova razlozi koji dovode do toga da ljudi uzimaju odjeću isticanja su brojni. Na primjer, Prvo, jedan od razloga jeste što su ljudi danas materijalno imućni. Imućni su ljudi, pa imaju mogućnost da sebi nabave, jel, raznu odjeću. Dalje, a, ova a, proizvodnja odjeće koja ima, znači to, to, to, to su vrste odjeće da ti razum stane. Da tako. Nekada je to bilo, znači u vrijeme Asaba je bilo gore, ogrtači dole. Može se razliku do boju, nijansu, malo veličina, to je to. Međutim, danas znači kada dođeš, marki, vrsta, znači ovaj, krojeva, modela, nema čega nema. Znači da sjedi, samo da trebaš da prelistaš jednu robnu kuću, treba ti dana. Samo da, da ideš od, od, od, od majice do majice da gledaš kakvi su. Znači, pa se to danas razlikuje, znači odnosno ono što je bilo prije. Dalje, miješanje ljudi, njihovih običaja, društava. Znači, danas je to postalo kao jedna mala šta? Čaršija, tako? Znači, otići, vidjeti. Ako ne možeš kupiti ovako, možeš internetom vidjeti, jel tako? Da juče idem, vraćam se iz Austrije, u putu zove me, žena nazvala. I kaže, o, prodaj nešto. Kaže, to vam, kaže, šaljem na adresu, kaže, vi samo trebate da uplatite. Ona je već dogovorila sve. Pa rekao, šta je to? Pa kaže, mi smo firma ta i ta, znači prodaje, znači ti ideš u auto, voziš se, razmišljaš o svojim nekakvim tamo. A ona, ona tebi prodaje to u putu dok voziš. Što ne moraš znači ići ti po trgovinama ganjati. Ljudi tebe ganjaju dok kupuješ. Pa kako ću kupiti nešto nisam vidio živo? Kako ću kupiti nešto, kupiš nešto nisam vidio? Kaže, sigurno će se dopasti. <laughs> znači, to se šta? Raširilo. Pa i to je jedan od razloga da se raširila odjeća isticanja. Ovo je svakako kada govorimo odjeća isticanja, ako je odjeća isticanja, braćo, šarijetski upotpunila druge uslove. Da. Ako je dovoljno, znači, široka, ako nije odjeća kojom su ponašali muslimane, ako nije odjeća koja je žene, ako nije odjeća, znači, koja je prozirna, ako nije odjeća koja je na neki... A ako ima neku, neki od ovih svojstava, onda je šta, svakako, svakako zabranjeno. Jer mora ima, znači, mora ispuniti one osnovne uslove, jeli, za ispravnost šarijetske odjeće. <coughs> Isto tako nije dozvoljeno oblašiti odjeću braću koja je svojstvena a, fastima i fađirima. Tamo nekakav poznati pjevač ima nekakvu jaknu. I odmah ljudi svi trče cilu čaršiju, vidiš što tada kako i najskuplja jaknja na pijac je ta. Da se da bi se oponašao neko ko je kod Allaha znači bezvrijedan ili ko nema udjela na ahiretu. Pjevači, plesači, a, nije znači dozvoljeno ni oponašanje njih u bilo čemu. Čak neka ulema kaže da čovjek koji je znači siromašan, da ne, znači ovo što sam spomnio, ne može oblačiti ta odjeću koja je za bogatog čovjeka. A onaj koji je bogat ne može oblačiti za odjeću koja je čovjeka. Jer od, to otvara put i otvara znači vrata ljudima da govore. Dobro. U Bosni živi Arab. Jezdo duše da čeka kad će ga svaki dan likarovati. Kad će ga istirati toga. Tako je. No, međutim, živi u Bosni. Sad, tako mu je, kako mu je u redu. Ne zna svoju sudbinu šta će mu dalje biti ovdje. I dođe u Galabi. Šta je on uradio? Je li on uradio dozvoljeno da zabranja? U njegovoj zemlji je šta? To odjeća koja se nosi. Ali nije u zemlji u kojoj živi. Je li čovjek dužan kada dođe u, koju, u zemlju u kojoj živi da se prilagodi? Ovaj, I da ima ta nekakva asimilacija ili integracija, nije bitno. Ona integracija opet jeli, ovaj, uklapanje u društvo sa čuvanjem onih svojih jeli, vrijednosti i moralnih i običaja i tako dalje. Asimilacija je jeli, ono što su radili od, od bošnjaka koji su otišli gore ovaj, ovaj, po, po Evropi. Tapanje, baš tako. Nemamo šerijatskog dokaza koji bi ukazao da čovjek koji dođe u neku zemlju mora se prilagoditi u takvom pogledu. I kada ovaj dođe čovjek iz Saudijske Arabije, nekakav šejh, dođe šejh sa svojom svitom i ima onu gutru na glavima, a i kal onaj stavio ima thaub. Okreće li se neko iza njega kada pa ga vidi? to je to je čuj, to je zna svako, znači svako je poznat, danas je svakome poznat koga ima televiziju, znači kad otvori, vide, bar oni tamo nešto ismijavaju Arape, znači. Ismijavaju kako Arap sjedi na devi i kako ide po Londonu i kako ovako baca pare. A to što je došao jedan taj naš specijalac i dao 2 miliona dolara za zološki vrt u, u, u Engleskoj. A muslimani mu braća pred nosom umiru od gladi. No međutim onda tamo da se lavovi hrane i tigrovi da 2 miliona dolara. Pa su onda to u novine to prenijele i smijavaju ga kako on sjedi u bijelo onoj djelabi ovako baca pare ovako sa deve. Smijavaju se znači sa njim. Mislio da će mu podići tamo kip onaj e, da će napraviti kip u njegovom obliku da će ga staviti u Londonu negdje. Pa čovjek nije znači dužan braćo kada dođe u jedno mjesto da se prilagodi. No, međutim, ako zna da može navesti nekoga da to radi od stanovnika jel, te zemlje, onda mu je preče znači da to ne čini. Preče mu je da to ne čini. No, međutim, ne možemo kazati nekome ko dođe, pazi, živio u kuvajtu na aerodomu, moraš pantalone uvući. Znači, pantalone, malo šire, gore sako i u se. Ne, ne možemo ga obavezati tim. I zato pouka nije, znači, u tim ljudima, nego je pouka, znači, onome ko boravi u svome, znači, mjestu. I zato, braćo, čovjek što je god bliži ljudima, što si god bliži i svojom odjećom, i svojim ponašanjem, i svojim govorom, lakši je ovaj, i mogućniji utjecaj na te ljude. Nego znači da se razlikuješ od njega. Da tako? Velika je u tome razlika. Koliko ima devet još? Deset. Deset. U svakom slučaju ovaj braćo, nije dužnost, nije dužnost za ovaj, nije, a, nije uslov za ovo isticanje da bude nijet. Neki sučenac kazali, treba nije da čovjek želi oholost, da želi da se istakne. Dobro, dvojica hodaju ulicom u djelabiji. U redu. Jedan ohol želi da se istakne, da se pokaže, drugi ne želi i hoda, hodaju. I ti zaustaviš bošnjaka i pitaš ga, znaš li koji je ohol, koji nije? Znali te odgovoriti? ne znate niko odgovoriti. Allah uzviše nema zna odgovoriti. I on zna koji je to Bog. No, međutim, znači, nije to cilj, šta? Nije, nije bitan nijet. Bito je da si ti to uradio i time se, znači, otvorio vrat. Ja sam nešto govorio o ovome pitanju u fetvama. Pa, ima neko da će nam pročitati. Ko dobro čita? Svi tako. Hajde, pročitaj vam naglas ovo, znači, smo govorili, pa će time završiti. Ovaj, možda ima neke stvari koje su, koje nismo spominjali. Svi Islam je pohvalio lijepo i urodno djevanje, što nikada nije bilo predmet razilaženja među muslimanima općenito, a među učenjacima posebno. Međutim, šarijet je zabranio određene vrste odjeće kako muškarcima, tako i ženama, a počinjivcu je priprijetio kaznom. Jedna od zabranjenih vrsta odjeće jeste odjeća isticanja. To je odjeća za koju je Rasulullah s.a.v. u hadisu koji prenosi Ibn Omer rekao, Ko obuče odjeću isticanja, Allah će ga ogrnuti odjećom poniženja na sudnjem danu. U drugoj verziji stoji, potom će njime potpaliti vatru džehennemsku. <clears throat> Imam Seferani u svom komentaru na dijelo Gizaulu El Bab kaže, čovjek je obukao odjeću isticanja ako se njegova odjeća razlikuje od odjeće njegovih mještana. Ima Merdavi Veli, pogredno je oblačiti odjeću isticanja ili odjeću koja se ne nosi u tom istom podnjegu. Imam Ševkani napominje, Pod odjećom isticanja misli se na odjeću kojom čovjek odudara od odjeće ostaloga svijeta. Hanefijski učenjak Ali Kari zapisao je Odjeća isticanja jeste između ostalog i odjeća koju se ljudi smijavaju. Ibn Omer je vidio svoga sina da je obukao pohabanu odjeću pa mu je rekao Skini je, to je odjeća isticanja. Ibn Uflih naveo je nekoliko identičnih citata kojima hanbelijski učenjaci definiraju odjeću isticanja. Između ostalog, hanbelijski pravnici kažu odjeća koja se razlikuje od odjeće koju nose ljudi u tvome podnjevu. Odjeća po kojoj osoba biva prepoznatljiva kod ljudi. Odjeća koja nije poznata kod ljudi u tvom podnjevu. Odjeća koja odudara od odjeće koju nose ljudi u tvojoj zemlji ili plemenu. Nakon toga ovi učenjaci upozorili su. Čovjek treba oblačiti ono što oblači drugi ljudi, da ne bi uprijali svoje prste u njega i ugovarali ga. Pa će biti grešan kao i oni, jer ih je on naveo na grijeh. Imam Ahmed vidio je na nekom čovjeku crno-bijeli prugasti ogrtač, pa mu je rekao, skini to, a obuci ono što oblače ljudi u tvome kraju. Ibn Abdul Ber zapisao je, govorilo se, jedi hranu koju poželiš, ali se odjevaj kako ljudi žele, to jest kako se ljudi odjevaju. Ibn Kajim je rekao, poslanikov salallahu alihi wasalam sunet ukazuje da se čovjek treba odjevati kao što se odjevaju ljudi u njegovoj zemlji. Kada definiraju odjeću isticanja, brojni drugi učenjaci kažu da je to odjeća kojom se osoba ističe među ljudima u podnevlju u kojem boravi. Centru za izdavanje pravnih rješenja koje je pod mentorstvom doktora Abdullaha Fekiha postavljeno je pitanje. Kakav status ima onaj čovjek koji oblači odjeću koja nije poznata u običajnom pravu određenog podnevlja, kao primjer čovjeka ili žene koji nosi afganistansku odjeću u Maroku? Nakon dužih pojašnjenja odgovoru stoji zaključak. Ljudi se trebaju odjevati sukladno odjevanju, eh, odjevanju koje vlada u njihovoj sredini i pogrno izlaziti iz tog okvira. Taj izlazak je haram ako se osoba ističe svojim načinom odjevanja i bude prepoznatljiva. Ibn Mađe i drugi zabilježili su hadisu u kome je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Ko obuče odjeću isticanja, Allah će ga obrnuti odjećom poniženja na sudnjem danu. Odjeća isticanja jeste svaka odjeća kojom se čovjek razlikuje od drugih ljudi. Šeh Bekre Buzeid nakon konstatacije da je odjeća isticanja ona odjeća koja odudara od određene sredine kaže Razlog zbog kojeg pojedinci nose ovakvu odjeću jeste vjerska omišljenost, a omišljenost je bolje srca koja je opasnija od klasičnih tjelesnih bolesti. Poznato šerijatsko pravilo glasi, običaj je mjerodavan. I svaki običaj koji nije u koliziji sa šerijatom validan je i ljudi su dužni postupati shodno tom običaju. Svakim odstupanjem od pravnih običaja koji ne oponiraju šerijatu otvaraju se vrata sumnji, potvorama, ogovaranjima i predrasudama. Stoga je obaveza dozice na svijeti ove običaje bilo da se radi o odjevanju ili drugom segmentu. Dakle, šarijatski nije opravdano nositi odjeću koja nije poznata stanovništvu određenog podneblja. Odjeća koja se nosi u Afganistanu tretira se odjećom isticanja u Saudijskoj Arabiji, Jordanu, Alžiru i svim zemljama, svim zemljama u kojima se ljudi odjevaju na takav način. Isto tako, Odjeća Afganistana, Saudijske Arabije, Emirata, Maroka i drugih muslimanskih zemalja smatra se u Bosni odjećom isticanjem. Pojedini muslimani iz velike ljubavi prema sunetu odjevaju se na našim prostorima na veoma upadljiv, a za neke i provokativan način. Ljubav prema sunetu očituje se kroz sliježenje šerijatskih tekstova i pravila koje su iz njih izveli islamski učenjaci, a ne povođenjem za emocijama. emocijama ko želi praktično primijeniti poslanikov sallallahu alaihi wa sallam sunetu treba se odjevati na način koji je poznat ljudima, a ne suprotno tome. Ovo je svakako pod uvjetom da odjeća koja nosi ljudi u određenoj zemlji nije u koliziji sa islamskim načinom odjevanja. Ako ponira šarijatskom načinu odjevanja, tada će muslima nositi odjeću koja liči njihovoj odjeći. Ali ispunjava uvjete ispravnog odjevanja. A, braći, ovo je bit... Znači, nosiš kao ljudi što nosi, međutim, Ako oni nose nešto što se kosi sa šerijetom, ti nosi ono što je najbliže njihovoj odjeći, ali da je ispod potpunila šta? Šerijetske uvjete. Pa će to biti razlika, znači nekakva mizerna ili neprimjerna. Jeste. Ako pretpostavimo da ljudi u određenom mjestu ili zemlji nose tijesne pantalone ili prozirne, musliman će nositi široke neprovidne pantalone. Takav je slučaj sa ostalom odjećom. Kada se radi o uvjetima ispravne nošnje, o njima su islamski učenjaci detaljno govorili mi ćemo se zadovoljiti samo spominjanjem osnovnih uvjeta. Prvo, da odjeća pokriva stidna mjesta. Drugo, da bude široka i neprozirna. I treće, da ne nalikuje odjeći suprotnog spola. Četvrto, da ne nalikuje odjeći nevjernika. I peto, da nije namirisana. Vrijedi posebno za žene, a Allah najbolje zna. Šta odjeća vredi? Ovo nije namirisana, vredi zašto? Za, za žene.